قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي قلبي ينادي يا رب يا رب صاح يا هادي يا رب ربي ربي ربي يا ربي يا رب طب القلوب طب القلوب بالزينة السادسة قال ابن القيم يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا سويا سويا Govorimo danas o temi uzroci bolesti tijela i srca. Naravno, mi ne razgovaramo ovdje o bolestima tijela, međutim, to je došlo usput i Kajim je pravio određenu ovdje komparaciju, odnosno usporedbu između bolesti koja zadesi tijelo i bolesti koja zadesi srce i htio je reći da je princip liječenja isti. Pa ćemo vidjeti o čemu se radi. لأجل البناء لأجل الرقي لأجل النماء نلبي نلبي بهذا النداء سلام سلام على الأوفياء سلام سلام على الأوفياء يا إخوتي هيا Svaka bolest u tijelu, znači svaki izlazak tijela iz njegovog prirodnog kolosijeka, dešava se zbog jednog od dva razloga. Ili se u tijelu pojavila prevelika količina nečega, ili je u tijelo ušlo nešto što nije njemu svojstveno. I zato sva medicina, kaže on, temelji se na dva principa, dva temelja. A to je sačuvati tijelo od onoga što mu šteti, što mu nije prirodno, da ne ulazi u njega, i izbaciti iz tijela ono što je već ušlo od onoga što je višak u tijelu. حب وخير نشيع بقول جميل وخلق رفيع نشيع التواصل بين الجميع نشيع التواصل بين الجميع يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا Ako znamo ovo, znači što je rekao za tijelo, onda treba da znamo sljedeće. Srcu je potrebno pod jedan očuvati snagu čime? Imanom i badetima. Šta mu je potrebno drugo? Izbaciti iz srca štetne materije. To su grijesi. Kako se čiste? Teobu. Istikvar. Pišaret u tome je u hadisu koji je zabilježio imam Buhari, imam muslimu, kome stoji da je poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao moje srce nekad prekrije ko nekakav pokrivač i zato učili stikvar po sto puta na dan. Znači, to su prirodne stvari koje se dešavaju, to se dešavalo i poslaniku sa srcem. Znači, nikad čovjekovo srce ne može biti u jednom stanju, to zaboravite. To je pravilo koje jednom kajem spomenuo u više svojih knjiga, a to je da na ovom svijetu ne postoji ništa statično. To je svojstveno ahiretu. Za ahiret važi obrnuto. Na ahiretu je sve statično. Zašto? Zato što ne postoji vrijeme kao faktor. Vrijeme je stvorenje ovog svijeta. I treće, zaštititi srce od svega što je štetno, a to su, kaže Ibn Kajim, grijesi uopćeno i sve vrste nepokornosti Allahu i poslaniku. والعمى يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا بحب الصغار وبذل الكبار نطور Šta je suština bolesti srca o kojoj govorimo? Kaže, to je fesad koji se dogodi u srcu, a koji se manifestuje tako što ima probleme u uviđanju istine i u želji za istinu. Ovo su dva rukna upute za ovih ulema. Šta su ruknovi upute? Znači, od temeljne osnovne stvari da bi neko bio upućen. mora prvo shvatiti istinu, dokučiti istinu, a drugo je željeti istinu. Znači prihvatiti. Jer šta je sad bolest? Bolest, kaže Ibn ona se manifestuje, bolest srca o kojoj mi govorimo, manifestuje se u, tako što ima čovjek problema u shvatanju istine, to je bolest, zovemo je šuba, sumnje. I želja za istinom, znači sad čovjek zna šta je istina i drugi korak je, e ja hoću tu istinu. A bolest se manifestuje time što iako je zna, odbija To je strast, šehr. U prvom slučaju, znači to shvatanje istine i dokučivanje istine, kaže Ibn Kajim, ako je srce bolesno, onda on istinu ne vidi istinom, nego naprotiv smatra je neistinom ili djelimičnom istinom, nije mu potpuno jasna. A što se tiče ove želje, dole želje za Isusom da vama, hoće da prihvati, kad je shvati, onda se dogodi da srce voli ono što je štetno, umjesto da voli ono što je korisno. A najčešće, kaže im Mulkaim, dogodi se da jedna bolest vuče drugu i da skoro nema srca koje oboli od šubhe, a da nema problemi sa šehom.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 Molimo ga da nas sačuva zla koji se nalazi u nama samima i od zla koje, koje iz naših loših dijela. Koga Allah uputi, nikoga ne može u zabudu odvesti, a koga on u zabludi ostavi, nikoga ne može uputiti. Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha Đelešanu istinskog, i svjedočimo da je Muhammed alaihi salatu wasalam Boži robi Boži poslanik. Također tvrdimo i svjedočimo da je Allahov govor najljepši, najistinitiji i najpravedniji govor, a da je Muhammed alaihi salatu wasalam uputa najbolja i najispravnija uputa. Svjedočimo također da je svaka nova stvar u vjeri svaka otarija zavoda, svaka zavoda vodi vatru. O ljudi, bojte se gospodara svoga koji vas je od jednog čovjeka stvorio, od njega je njegovu suprugu stvorio, a od njih dvoje je mnoge muškarce i žene na ovome svijetu stvorio. Zato bojte se gospodara svoga onoga s čijim imenom jedni drugi zaklinjete i rodinske veze neki dajte zaista Allah dobro vidi sve što radite. O vjernici bojte se Allaha onako kako to treba i ne umirite osim kao muslimani. O vjernici, bojte se Allaha i samo istinu govorite. Ako tako budete radili, on će vaša dobra djela prihvatiti, a preko vaših loših dijela će prijeći, a onaj ko se Allahu i poslaniku njegovu Muhammedu ih salatu nam pokorava, taj će velikim uspjehom uspjeti. A zatim, govorimo danas o temi uzroci bolesti tijela i srca. Znači, mi, kao što znamo, svakog e, vikenda razgovaramo o knjizi Tibul Klub, zdravlje za srce, odnosno medicina za srca od Ibnul Kajima. I stigli smo do naslova uzroci bolesti tijela i srca. Naravno, mi ne razgovaramo ovdje o bolestima tijela, međutim, to je došlo usput. Ibnul Kajim je pravio određenu ovdje komparaciju, odnosno usporedbu između bolesti koja zadesi tijelo i bolesti koja zadesi srce i htio je reći da je princip liječenja isti pa ćemo vidjeti o čemu se radi. Šta je to bolest u stvari? Mi svi onako znamo, bolestan neko nešto, ali šta je u principu bolest, definicija bolesti? U redu. To je ovaj, definiranje po suprotnostima. Međutim, Lukajn ovdje kaže, bolest je odsustvo zdravlja i dobrobiti tijela. a u suštini to znači da se je dogodio izlazak iz prirodnih tračnica. Znači tijelo ima svoj određeni, određenu putanju gdje se ono normalno ponaša u normalnim uvjetima. Šta se dogodilo kad e, bolest zadesi tijelo? Jeste. Znači, tijelo više ne funkcioniše kako je prirodno da funkcioniše. Međutim, kaže Ibn svaka bolest Naravno, mi znamo Ibn Ima kao čovjeka koji je šerijetski učenjak, li tako? Učenjak šerijetskih nauka. Međutim, ostalo je zapisano u njegovoj biografiji da je bio jedan od poznatijih ljekara svoga vremena. Znači, bavio se medicinom svoga vremena. To nije samo slučaj sa njim. To je bio slučaj sa imamom Šafijom, i sa drugim imanima, jer nakon šarijatskih nauka učenjaci su smatrali da je najkorisnije da čovjek proučava medicinu, nauka koja liječi tijela. I u skladu sa svojim vremenom i prostorom, zato u biografiji mama Šafije spominju kada bi počeo govoriti o medicini, znači njegovog vremena, ljudi bi mislili da je specijalista samo u medicini. Ono što su ljudi njegovog vremena dokučili, poznavao je vrlo dobro. Tako je Ibn I sad nam ovdje govori on da svaka bolest koja zadesi tijelo ima dvije posljedice. Znači ima dvije posljedice. To je uništava moć spoznaje onoga što tijelo može da uradi i moć pokriti otežava pokrete tijela i kretanja u tijelu. Pa imamo slučajeve, kaže on, da se nekada dogodi da bolest u cijelosti uništi pokrete, odnosno tu moć spoznaje, odnosno čula, kao što su sljepilo paraliza ili nemoć govora. ili se to dogodi djelimično. E sad slušajte ovdje. Svaka bolest u tijelu, znači svaki izlazak tijela iz njegovog prirodnog kolosijeka dešava se zbog jednog od dva razloga Im se u tijelu pojavila prevelika količina nečega ili je u tijelo ušlo nešto što nije njemu svojstveno. Ili je problem u količini. Znači imamo neke stvari koje tijelo može da, da primi kao što je hrana, pića određena i tako dalje. I onda ako je, ako je količina prevelika problem je, ako je premala problem je. A imamo također i u vrsti onoga što ulazi u tijelo, što tijelo ne ponosi, od čega se brani i nastaje bolest. I zato sva medicina, kaže on, temelji se na dva principa, dva temelja. A to je sačuvati tijelo od onoga što mu šteti, što mu nije prirodno, da ne ulazi u njega, i izbaciti iz tijela ono što je već ušlo od onoga što je višak u tijelu. Dobro. Sva temeljna medicina, kaže on, objavljena je u Kur'anu. Kako to? Kaže, tako imamo primjer da Allah Đelešanu putniku i bolesniku dozvolio da ne postoje u Ramazanu, jel tako nije? Šta je cilj toga? Cilj toga je da je šerijat ovim sačuvao njihovu snagu koja im je potrebna da bi izdržali napad putovanja i da bi se ovaj, oduprli bolesti. A što se tiče zaštite tijela od onoga što mu ne koristi, imamo, kaže ovdje š, e, propis šerijata, da je dozvolio čovjeku da koristi, odnosno da ne koristi hladnu vodu za gusu ako će mu to nauditi i izazvati prehladu tegobe, opinu pluća i tako dalje. Znači, mi imamo u šarijetu, vi znate propis kad se uzima tejemu. Uzima se u dva slučaja. U slučaju kad nemamo vode za, za, za, za gusu, odnosno abdest, i u slučaju kad imamo vodu, ali bi štetila tijelu ako bi je koristili. Znači, što nam je šarijet dozvolio? Da koristimo temu kad imamo već vodu, zato što bi naštetila tijelu u tom slučaju. To je zaštita tijela od onoga što mu ovaj, šteti. A imamo također da je šarijat propisao na hađu da je dozvoljeno čovjeku da, se, da obrije glavu prije nego što završi hađ ako ima probleme u glavi kao što su vaši i slični. Tako da je to jedan vid izbacivanja onoga što mu, ne, što mu fali. Dobro, to su bile neke stvari koje su vezane za tijelo. Sad nas interesuje srce. Mi govorimo o srcu. Ako znamo ovo, znači što je rekao za tijelo, onda treba da znamo sljedeće. Srcu je potrebno pod jedan. Materija koja će mu očuvati snagu. Znači, da bismo mi svoje srce sačuvali, dozvolite mi gdje je olovkica. Mm. Treba. Pa pod jedan. Očuvati snagu. Srce je nekad jače i nekad slabije. Čime? Imanom i ibadetima. Hmm. Jel u redu? Šta mu je potrebno drugom? izbaciti iz srca štetne materije. To su grijesi. Mi znamo da je poslanik sa rekao da grijeh na srce djeluje tako što ostavlja na njemu crna tačka. Svaki grijeh je jedna crna tačka. Kako se, to, to je ta štetna materija o kojoj Bunkajim govori. Samo nam ovdje koristi termine što je govorio o tijelu. Štetna materija. To su visi. Kako se čiste? Teobu. Teoba. Istikvar. I šarit u tome je u hadisu koji je zabilježio imam Buhari, imam muslimu, kome stoji da je poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao moje srce nekad prekrije ko nekakav pokrivač. I zato molim Allaha, odnosno učim istikvar po sto puta na dan. Znači, to su prirodne stvari koje se dešavaju, to se dešavalo i poslaniku sa Znači, nikad čovjekovo srce ne može biti u jednom stanju, to zaboravite. To je pravilo koje imam kajem spomenuo u više svojih knjiga, a to je da na ovome svijetu ne postoji ništa statično. To je svojstveno ahiretu. Za ahiret važi obrnuto. Na ahiretu je sve statično. Zašto? Zato što ne postoji vrijeme kao faktor. Vrijeme je stvorenje ovog svijeta. Na ahiretu nema vremena. To je jedna vječnost gdje nema godina, niko ne stari, uvijek su mladi, uvijek isto sve ide. Na ovome svijetu ne postoji ništa što je statično, sve se mijenja, tako i srce. I zato nam ovdje poslanik za sredem i govori o tome da istihvar učio za svoje srce po sto puta na. I preporučuje svakom muslimanu i muslimanci da u sklopu jutarnjeg i večernjeg zikra uče po sto puta estagfirullah. Ili estagfirullah vetubu ili, ili bilo koji vid vara Jel u redu? Dakle, pa i za iman i badeti, to su dobrovoljni post, na file, zikr, učenje Kur'ana, sve vrste ibadeta dobrovoljne. Jel u redu? Hmm. I treći, zaštititi srce od svega što je štetno, a to su, kaže Ibn Kajim, grijesi uopćeno i sve ustane Allahu i poslaniku. Vidiš, evo sad kad o ovim stvarima razmišljaš. Kako danas liče oni koji se zatruju alkoholom? izbacuju tu štetnu materiju. Hm? Ne, ne, kad se zatruje alkoholom, baš dođe u... On svijestio se, recimo. Ispiranje žalca, Otrovanje hranom, kad se čovjek zatruje te štetne materije koje uđu tijelo. E samo što je srce nešto što u ovom smislu mi ne možemo dokučiti to ovako četkom isprat, ali ima i far. I zato Ibn Hajar spominje u Fethu Bari o jednom meselu, a to je da su pitali Ibn Džauzija. Ibn Vajzovog umeta, tako ga zovu. Najpoznatiji Vajz, počeo vlast od sedme godine. I pitali su ga jednom šejih šta je bolje? Da li da učimo istikfar ili učimo zikr? a on im reče prljavoj odjeći je preče, prljavo je preče oprati nego mirisati. Znači, hoće da kaže da uče istikfar, da čiste te grijehe, nego da se uz ikrom i tim ostalim stvarima, jer kad je odjeća čista, ona sama po sebi miriše. I kaže Ibn Hajar, svidio mu se taj odgovor i posebno ga je dana napisao. To samo za jednu fetvu, kad ga neko pita nešto. Hmm. E sad slušajte ovu rečenicu, ova je bitna. Šta je suština bolesti srca o kojoj govorimo? Kaže, to je fesad koji se dogodi u srcu, a koji se manifestuje tako što ima probleme u uviđanju istine i u želji za istinu. Ovo su dva rukna upute za ovih ulema. Šta su i upute? Znači, od temeljne osnovne stvari da bi neko bio upućen. Mora prvo shvatiti istinu, dokučiti istinu, a drugo je željeti istinu. Znači, prihvatiti. Znači, šta je sad bolest? Bolest, kaže Ibn Kajim, to je da čovjek, ona se manifestuje, bolest srca o kojoj mi govorimo, manifestuje se u, tako što ima čovjek problema u shvatanju istine, to je bolest, zovemo je šuba, sumnje. I želja za istinom, znači sad čovjek zna šta je istina i drugi korak je, e ja hoću tu istinu. A bolest se manifestuje time što iako je zna, odbijaj, to je strast, šehve. U prvom slučaju, znači to shvatanje istine i dokučivanje istine, kaže Ibn ako je srce bolesno, onda on istinu ne vidi istinom, nego naprotiv smatra je neistinom ili djelimičnom istinom, nije mu potpuno jasna. A što se tiče ove želje, dole ne želje da stvarno hoće da prihvati, kad je shvati, onda se dogodi da srce voli ono što je štetno, umjesto da voli ono što je korisno. A najčešće, kaže Imulkajim, dogodi se da jedna bolest vuče drugu i da skoro nema srca koje oboli od šubhe, a da nema problemi sa šehom. I obrnuto. Da ima problem sa strastima, a da nema problem sa šubama. Najčešće se to dogodi. Jeste skontali u Jako bitno. Analiza. Detektor. I zato poslali sam alaihi ve sellem molio je Allah Đelešanu za dvije stvari. Allahumma erinil haqqa haqqan. Allahu pokaži mi istinu istinom. Znači to je ovaj prvi dio svatanje. Erin il haqqa haqqan. Pokaži mi istinu istinom, da je učim da shvatim. Varzukni tiba'a. I obskrbi me slijedženjem istine. To je ovo drugo, da se povede za njom. U il batile batilen i pokaži mi neistinu, odnosno zabudu zabudu, to opet ovo, varzukni štinave i obskrbi me da ih se klonim. Dvije stvari. Zbog toga u Koranu mu Fesiri, kaže Ibn Kajim, koriste ova dva termina za bolesti srca. Bolest sumnji i bolest strasti. Zato za munafike, Allah Đelešanu kaže, fi u, srcima munafika je bolest, to jest sumnja. I zato je sumnja bolest munafika a u di fajetman fi kalbihi marad, pa da požu da se probudi u srcu onoga koji ima bolest, misli se na strast i strast je bolest grešnika. U osnovi. Hm. I zato kaže zdravlje se čuva preventivno, a bolest se mora odbijati suprotnostima I zbog toga ako bolest, ako bolesnik je bolestan, bolesnika uznemirava i problem mu pravi ono što zdravom nije problem. A to je mala toplota, mala hladnoća, pokriti i tako dalje. I tako i u srcu. Ako u njemu ima bolest, malo mu šta fali. Ne treba mu puno da krene krivim put. Ako u srcima ima bolesti. U suštini, kaže Ibn Kajim, kada do bolesnog srca dođe uzrok svejedno da li sumnja ili e, strast, tada se bolest srca povećava i ono stremi ka propasti dok zdravo srce podnosi puno, puno više. Na kraju ćemo završiti sa ovom rečenicom. Sažetak svega što smo rekli o srcu, kaže Ibn Kajim sljedeći. Srce bude bolesno kao što i tijelo bude bolesno. Lijek za srce je teoba i zaštita. To je ovo dvoje. Drugo i treće teoba i zaštita. Znači zaštita da ne dođe od grijeha i toga. Na srce se hvata talog. Kao što se na staklo hvata talog, a čišćenje tog taloga je zikrom. Srce također može ostati ogoljeno, kao što može ostati ogoljeno tijelo, ali odjeća srca je takvalog Srce može osjetiti i glad i žeđ, kao što glad i žeđ može osjetiti tijelo, ali hrana i piće srca su spoznaja, ljubav prema Allahu Đelešanu, oslanane na njega, vraćanje njemu i služenje Allahu Đelešanu kao najvredniji rob. Znači i badetom i onome što Allah Đelešanu. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد اله وصحبه وسلم يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا بسعي حثيث لأجل البناء لأجل الرقي لأجل النماء بسعي حثيث لأجل البناء لأجل الرقي لأجل النما نلبي نلبي لهذا النداء سلام سلام على الأوفياء سلام سلام على الأوفياء يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا لنحيي الترابط بين الجميع بود وحب وخير نشيع بقول جميل وخلق رفيع نشيع التواصل بين الجميع لنحيي الترابط بين الجميع بود وحب وخير نشيع بقول جميل وخلق رفيع نشيع التواصل بين الجميع نشيع التواصل بين الجميع يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا علاج الظواهر شان لنا نريد البناء نريد البناء علاج الظواهر شان لنا نريد البناء نريد البناء ونسلوك سبلا لذاك هنا نخفف دوما لكل عنا نخفف دوما لكل عنا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا نطور سبيل المنى ونحفظ دوما مكاسبنا نزيل التخلف رمز الكسل نشجع نحو البنا والعمل نطور نبغي سبيل المنى ونحفظ دوما مكاسبنا نزيل التخلف رمز الكسال نشجع نحو البنا والعمل نشجع نحو البنا والعمى يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا بحب الصغار وبذل الكبار نطور ندعو إلى الازدهار بحب الصغار وبذل الكبار نطور ندعو إلى الازدهار نقدم دوما لكل الشباب خطاب التوسط نعم الخطاب خطاب التوسط نعم الخطاب يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا